Sljedeće pitanje koje dolazi u vidu SMS-a e, ima direktne veze sa fikom, odnosno sa poglavljom Kitabu Tahare. Esalamu alikum, imamo jedno pitanje. Da li je dozvoljno uzeti abdest dok je čovjek nag, odnosno go, na primjer, poslije kupanja unaprijed hvala, da vas uzvišeni Allah nagradi. Možete li e, posuneto objasniti u kompletnu situaciju kada je pitanje kupanja od dženabeta i slične situacije? Znači, obaveza, znači, vraćamo na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem od kupanja od sunneta jeste znači da uzmemo abdest prije samog kupanja. Onda kod kupanja znači dolazimo do dodir sa tijelom stidnim mjestima nakon što izvršimo kupanje na kraju znači onda ponovo abdestimo. Nema prepreku znači da u momentima dok nije odjeća s nama da uzmemo tad abdest znači čistim nijetom nakon kupanja da nam to bude znači čišćenje abdest srcem na nanijetimo da uzimamo abdest i onda tako okončamo kupanje i uzimamo odjeću što slijedi. Ne.